Частка другая. Всё ў тым жа самым школьным будынку збіралася некалькі чалавек. Алесь на ячэйку пазваў тамаша і настаўнікам. Тамаш запазніўся. Настаўнік васпаваты, вастраносы чалавек, худы і высокі, нервова паварушваў праваю палавінай твару, і цярэбячы на галаве вожык гаварыў алесю у горад хачу паехаць на які тыдзень праветрыцца трэба ды не прыбяруся ніяк гаспадарка заядае ой заядае гарбузы палажыў на страху кожны дзень знімаць іх на ноч часу няма ахвоты больш тае работы будзе як тых гарбузоў А так подпільноўваць трэба, А то позвалакаюць уночы са страхі і пропала вся моя так сказать, гарбузовая палітыка. Палітыка, палітыка, Я мяркую выспяліць гэтыя гарбузы раз. При слове раз настаўнік пальцам правой руки прыгнуў самы меншы палец на левой руцэ пасля гарбуза ў мяне другое пудоум шесть загароду аўса будзе гэта два з двух яблынь будзе трохі яблык гэта тры з гэтага месяца пачынаю адкладаць па чатыры рублі з пенсіі гэта чавёртая доходная стацця. Цяпер, каб як вынайсці пятую якую, так сказать доходную статцю, каб як хоць на рублёў 12 адшукаць. Дык до новага года льга было б паліто справіць. Чавёрты год збіраюся. Дык трэба гарбузы спяліць. Жонка паехала да радні, а гарбузы, не падпільнаваўшы, прападуць. Загароду яшчэ пробавалі іх цягаць дзеці на гарбузікі. От як. Ну, то ужо пачнём, А то яшчэ я думаю, да вечара капусту ў агароддзе пазрэзваць. Павінен прыйсці э, тамаж зараз вы бачылі сёння яго сягоння дома ў яго былі можа паслаць каго дома прыходзіў а ён сядзіць на парозе і ногі чухае моцны стары здаровы здаровы ён нездаровы зусім не это так сказаць здаецца толькі б затым што ён рухавы такі і он так сказаць як грыб стары які ўсярэдзіне згніў увесь а толькі зверху здаецца цэлым і не чарвівым Ён жа зусім стары я год 10 як сюды пераехаў дык ой як і запамятаю ён усё такі рухавы і сіваватым все своим вишневым папиросником и все боссы с подвязанными колошами ходить и глядеть на все як бы до чаго ну як бы чаго где забывшийся я его адразу заўважыў тут знакаметны нейкі чалавек твар у у яго такі. Мы то можам і не чакаць, тамаша, паговорам з вами, мо давайте цяпер я слухаю. Гэта яна ў нас па гэтых справах, алесь паглядзеў на вастраносую дзяўчыну, дзяўчына падышла да іх. Я слухаю, зноў сказаў настаўнік. Мы думаем вас карыстаць для адной справы. Для якое? каб вы загадвалі рэпертуарам, каб п'ез добрых маглі адшукаць, А то ўсё ў нас выпорваюць застарэлыя з порахам з вінтоўкамі. Трэба якую-небудзь новую п'есу, каб з людзьмі. Настаўнік раптам ажывіўся: Ага, з людзьмі, ха-ха! Вітаю гэта так сказаць пачынанне. Патрэбны жывыя людзі, а не порах. Порахам чалавека не падменіш. Порахам так сказаць чалавека можна знішчыць. А каб паказаць яго жывога, Дык гэта куды цяжэй. Тут патрэбна культура, культура патрэбна. І гэта самое важное что мы уже заговорили про гэта самое важное товарышы у нас так сказать гэтай культуры не было калі можно так выказаться мы адмаўляли культуру и нарэшце мы зразумелі у нас заўсёды так мы можем зразумець толькі нарэшце а А і добра хоць гэтак нарэшце, Што значыць гэтае нарэшце? Это значыць пасля таго, як мы ўбачылі, што нічога не выходзіць, што трэба ўзяцца за культурнае выхаванне. Вастраносая перабіла яго. Раней нам трэба было замацаваць пазіцыі, не спрачаюся. Трэба было але занадта порохху у нас там, дзе яго зусім не трэба. Порохам чалавека не выхаваеш. Это павінна быць ясна, як два ды два, так сказаць чатыры. Вы мне выбачайце, я праз хвілін 15 вярнуся. Залажу пайду разгародку плоце, баюся, каб гусік капусты не папсавалі. Ён некалькі разоў засаб варухнуў палавінаю твару і выйшаў. Вастраносая дзяўчына адышлася да Вастраносая дзяўчына адышлася ад акна. Алесь пайшоў за ёю. Пусты агарод, за ім іржышча былі перад акном. Вуліца рабілася палявою дарогаю і ішла пад гору. За агародам сірацела капліца, Неба было чыстым і высокім, зяўчына глядзела на сіняй стужкі далёкіх лясоў. Чо ты сумуеш, Волька? І алесь стаяў поплеч з ёю, успёршыся локцямі начыненае акно. Чаго ж мне сумаваць? А хто цябе ведае, ты нейкая невясёлая ці, як сказаць, так сказаць, як гаворыць настаўнік Тимашук, пажартавала яна сумна, усміхнуўшыся. Не ты скажы, Чаго ты сумуеш? Я сама не ведаю, ці гэта я сумую, ці гэта так я, нешта ўсё, Ай, ліха яго ведае сама не ведаю а хто ведае можа і ніхто не ведае скажи дык от я ведаць буду на что табе ведаць ты что закахалася ў каго ці як не то что закахалася ну а як же так неяк На что ты допытваешься? Ну то я не буду. Некалькі хвілін маўчалі, Волька задумёна вадзіла пальцам па аконнай шалёўцы. Пасля сказала, нягледзячы на алесе: « А як у цябе справы з барановічаваю ганнаю? Ты ж яшчэ вясною гаварыў, што будзеш жаніцца, Я і сам не ведаю, <laughs> якія ў мяне цяпер з ёю справы. Каханне прапала? Не, яшчэ больш. Вожжа і бядаўся ў гэтым. Яна кахаць пакінула. Нічого не ведаю, не магу разабраць, што з ёю робіцца. Са мною здаецца такая самая як и была толькі часам ну я калі я чула трохі гаворки ходзяць с каморнікам гуляе яна цяпер вечарами ты я давно бачу дзён чатыры не бачу дурны ну чаму ж ты так з дзяўчынаю не можна ніколі так ты каб каморнік хутчэй выехаў, тады б усё і скончылася. А цяпер ты калі не пойдзеш нейкі час, дык горш будзе. Таго яна не любіць, а мусіць, падабаецца ён ёй. А гэта самае страшнае ў яе гады, калі хто ёй падабаецца. Год праспе 5 яна пачне любіць іначай а гэта ў такім узросце а яна сама ў сабе разаобрацца не можа ты толькі ласкавым будь ёю каб яна аж раставала пры табе дзякуй сястрыца за навуку ты не смейся Я такую пору перарасла, я ведаю. У такім узросце чорт яго ведае, што робіцца. Калі цяпер, калі цяпер сумуеш калякна. Ч ты ўсё жартуеш? А што ж мне плакаць? Плакаць не трэба ли, чаму небыць трохі далікатнейшым. Ты выбачай, Я ж сам кагадзе гаварыў табе аб каханні. Дык ча ты сумуеш, Ты скажы выразна па-таварыйску. Волька пільна паглядзела яму ў вочы і падумаўшы, сказала: « Каханне хочацца. Каго-небудзь кахаць хочацца. А каго? не ведаешь не ведаю выразна нікога няма так пачуццё кахання мучыць разумееш ты гэта ведаеш а ты каго-небудзь кахала калі кахала а можа і не прайшло у Дык цяпер і разабрацца цяжка, ці гэта каханне было, ці гэта так. Можа і каханне. Усё праходзіць. А калі ўсё праходзіць, дык можа, і каханне гэта было. Чалавекі тры сядзела на ганку, і чуваць былі іх галасы. Тамаш прыйшоў позна, калі ўжо ўсім надакучыла чакаць яго. Ён быў у новых ботах і трохі захмялелы і гаваркі. Ты, браця лесь, выбачай. Пасля звярнуўся довольькім: « Выбачайце і вы помаўчаў, и адвёў алеся ў бок я табе браць раскажу як усё гэта было з роду на мяне ніхто ніколі не чакаў доўга мяне чакалі а так нішто ну адбачыш прынёс боты хоню ў швагер я яму казаў я калі кажу пашыеш боты добра і за тры дні каб я значыць босы не хадзеў доўга дык барыша пастаўлю я думаў што ён і да барыша такі самы нядбалы як і да ўсяго аж ён узяў ды пашыў як на тое ліха пастараўся ну дык ён шые боты тыдняў два А я думаю, калі скажу яму пра барыш за тры дні, Дык можа, за якіх дзён 10 па шыя, А тут от яка Ты толькі ў мяне з хаты пайшоў, аж ён тыц у хату з ботамі. Ха -ха -ха. І добрыя боты пашыў. Ну дык я і паставіў барыша, А пасля сон мяне змарыў, я лёг і заспаў прызнацца. Прачнуўся, бачу, вечарам пакне. Лач, якія галоўкі прышыў, а? Ха-ха! Добры тавар! На точки падаваў. А халявы старыя, але моцныя будуць насіцца, чорт іх не возьме. І пашыў зграбна, бачыш? Астаткі хмелю у яго шпарка прападалі. На сходзе было сем чалавек. Настаўнік і тут не мог ніяк згуляць, Ён стаяў каля адчыненай шафы і парадкаваў кніжкі. Пасля сходу тамаш чуў сабе нездавальненне нейкае. Ужо разышліся ўсе, толькі алесь ды волька засталіся, як ён сказаў алесю: Стары браце я зусім. <laughs> Бачу, што не малады. Дык э, я да таго гэта гавару, што цяжка мне жыць, на свеце цяпер. Як быў я малодшым, дык недастачы якія это для мяне ноль можна сказаць. Еў я ці не еў, але вясёлы, моцны. А гэта сёння от трох чарак гарэлкі з ног зваліўся. А? Можа б мне ў гэты камітэт не ўлазіць. Усім не ўнаровіш, на старасці год ворага ў сабе нажываю. Наравіць усім і не трэба, Нажываю сабе ворагаў. Каля царквы, як э, мацвей іх ухавалі, дык мяне ж лаять пачыналі. Няўжо ты дядька там можешь, здрэйфіў. Не браток, не здрэйфіў, але то ты б дядзькай гаварыў проста, што табе не пад сілу займацца гэтымі справамі, што адпачыць табе трэба, Ну да не то што адпачываць і не то, што я не здолею чаго там, але ну, ліха яго ведае, думаў, што, на старасць прычакаю чаго лепшага. А хто з тваіх таварышаў ведаю, што хочаш сказаць, всё не усе гэтак. Ні з чым ніцаю увесь век душыліся і той памёр, а той ты дядька, сялякую веру згубіў і ў сябе і ў людзей. Не згубіў я. Памятаеш, як мы ўсё мястэчка ўзварушылі на перамер зямлі? Колькі ворагаў мы нажылі? А гэта до конца падыходзіць перамер гэты і неўзабаве нам жа дзякаваць будуць. Будуць гэта правильно само ж нічога ніколі не зробіцца нічога не рабіўшы ды так і пасля нас будзе ўсё гібець век не гавары ты мне гэтага что ты мяне як малое дзіця ўгаворваеш я стары чалавек і раз я прыстаў да вас маладых то Я нічога дрэннага не падумаў. Я не кажу, што ты падумаў. Я казаў, каля царквы, як мацвейх ухавалі, казаў усім, што мы не дажывом можа, А мацвеяў хлопец некалі ў добрых ботах хадзіць будзе. Добра будзе жыць некалі, я згубіў веру что я не працую табе дядзька адпачыць трэба гэта відаць магу і не адпачываць у труне неўзабаве адпачну что тебе дядзька задумки сёння апанавалі крыўда ў мяне сямейная мне калі я сёння паставіў барыша хоневаму гэтаму швагру дык і дачка і сын як выходзіў з хаты сюды ісці аблаялі мяне за гэта збэсцілі вот что ты не ведаеш гэтае крыўды некалі уведаеш Можа, і не ўведаю. Як буду я старым, тады людзі жыць будуць іначай. Можа, і не ўведаеш. А ў нас цяпер народ жыве, Божа мой міленькі, страхоце, а не жыццё. Колькі гэта ўжо будзе год, стоп, колькі як твой бацька памёр чатыры гады я от табе хачу вочы сказаць быў твой бацька рамеснікам пражыў век і калі ён добро тое бачыў от ты мне што скажыць Я табе скажу адкрыта. Мы тут мераем зямлю, камітэты гэтыя, значыць, робім, каб дапамагаць кому трэба. Я вот нават старыў гэтую кашу, умяшаўся. Шкадуеш, дядька, не шкадую. Дай ты мне сказаць. Ты кот робім усё, стараемся, каб як найлепш і будзе лепш, аднак жа от скажемж, сын мой ці дачка все роўна будуць грысці мяне як ржа жалеза хоць каб і прычакалі мы найлепшага ўсяго что ты іх перародзіш нанова ці што самі тады перародзяцца а Можа, і перародзяцца. Хто яго ведае? Вам маладым відней. Я дык хто яго ведае, Я ж кажу: Ай, голова мне баліць, выпіў, лёг, заснуть не засну адно сон перабіў. Тьфу ты! Няхай яно дасць Бог праваліцца скрозь зямлю. Што? Ды от усё. Дома мяне вылаялі дзеці, вакол усе як на воўка пазіраюць. страшно. Да не то, што страшно, Ну дык што? Ай не страшно не <laughs> весело <laughs> як мы гэта орудуем а зямлю всю перерли увесь можна сказать народу зварушылі толькі что от старые эх браток же ты мой каб я быў малодший Как мне хоть год десять назад вернуть, Ай-яй-яй, родненький мой, А то ты думаешь, а? Я долго поживу на свеце. Невядома, Что ты меня як малого тешишь, а? На тебе сегодня дядька Тамаша, Найшло нешта, Нічога на мяне не найшло. Так гэта ўсё. Бывае гэта ў чалавека. У думкі лезе ўсё. Чакай, Жаніцца ты збіраешся? Не ведаю і сам. Можа, не хочаш ты пры вольцы гаварыць? Я і ёй загадзе гэтае самае казаў дурыш ты хлопча я табе казав и кажу не трать силы дарэмна бяры хутчэй дзяўчыну якую сабе бяры ды жыві здароў дзівок ты чу ты чакаеш а я табе яшчэ раскажу упусціш ты з рук ганну а тады за хвост не зловіш з дзяўчынаю не можна так кошкацца з дзяўчынаю не спіў шапку жаніўся ды от пакуль яшчэ я жыў ой дык мы з табою справаў наварочаем я вот усё пра алейню думаю слухай няўжо мы яе не скляпаем а не ты жаніся ды дзяцей гадуй раптам тамаш помаўчаў з хвіліну і заклопаціўся от разышліся ўсе забыўся я сказаць перад усімі что Чаму гэта ніхто гэтыя плоймы не ў німе якое плоймы урвітель у гэтых камсамольцаў не яны праўда не ўсе такія але ёй что ух каб на іх паморак каб на іх унь гэты валька пярвейшы басяк фулігант а ўсім запраўляе я яго так бы заправіў что ён назад не выбраўся б ніколі Ён гэта з табою здаецца волька цягаўся пазаўчора вечарам по прысадах. Нашла з кім валачыцца сталая дзяўчына. Не ты, канешне, на мяне можаш ізлавацца, але волечка ты моя родненькая. Ці табе з ім хадзіць. Ён помаўчаў. Алею Даль Бог зрабіць трэба. Трэба. Ты вот адно ў гаворцы трэба ды трэба, а ніколі нідзе слова пра гэта не закінуў. Раней зямлёю скончым, скончылі ўжо, колькі там засталося. Ён жа і выязджае гэтымі днямі каморнік гэты у нядзелю паедзе ты вот глядзі каб ён твае дзяўчыны не павёз сабою ты глядзі ну что ты за хлопец ей бого ай я пойду тамаш выйшаў і каля самага ганка на вуліцы спаткаў баранновичавага кума той гнуўся несучы на спіне напакованы нечым мяшок моцна ступаў з вязістымі нагамі что это ты валачэш капусту ад батюшки гэта табе батюшка капусту дае это я яму памагаў высякать о это ты яму памагаў у высякать значыць але помагаў а ты что тут рабіў у школе а гэта быў сход каб аленню зрабіць сваю ну і что тамаш хітр прыжмуры вока знячэўку спалохаў барановичавага кума по рублю с хаты і будзе алейня гэта ўжо напэўна як два ды два чатыры это так кому алейне гэтае патрэбна табе і мне таксама патрэбна думаешь одно табе на чорта нам тая алейня калі у каго які згарнец канапель ці семя ёсць дык ён выцісне якую бутэльку алею і ў тадулічах завязей выцісне колькі нашаму народу таго алею патрэбна нічога будзем побольш алею гнаць як ты ўжо ліха табе алею захацеў мало табе не наеўся яшчэ по рублю с хаты Дакуль ты будзеш круціць светом, Ай чалавек, Пражыў ты век, ну нато табе на старасць тая алейня, Колькі табе таго алею трэба. Пасля як тамаш мінуў яго, ён паставіў мяшок на зямлю, падапёр яго каленам, высмаркаў нос і казаў: « Каб цябе чэрві Бог даў елі гэтакага чалавека, як ты гэтага алею не наеўся за ўвесь свой век. Парублю з хаты, а жартачкі. І увайшоўшы ў свой двор, яшчэ паглядзеў, як тамаш далёка ўжо ішоў вуліцаю у такт крокам, варушачы шырокімі плячыма сваімі. Пачынаўся вечар. Тамаш пайшоў пры грэбку і да цямна успеў яшчэ павысыпаць з мяшком у пограб бульбу. Змрокам ужо выйшаў ён за гумно на агароды, пазабіраць калкі з разгароджанага плотам. Ледзьве прыкметная плынь паветра з паплавоў абвеяла яго лёгкім холадам. Ён скінуў шапку, правёў пальцамі ў густых валасах сваіх. Моцна харкаючы і адплёўваючыся, пайшоў назад. Галава пакінула балець, сплываў цяжкі настрой, што быў днём, балелі ногі. Трохі муляўся ў пальцы левы бот, але ўсё адчувалася лёгкім і ўжо не думалася аб старасці. Дзе гэта калкі з-за гумна падзяваліся? запытаў сына, уваходзячы в адчыненыя сенцы. Я ў прыгрэбку пазносіў, адказаў той і подцягнуў гару высокія халявы ботаў, стараючыся, каб яны былі вышэй кален. Халявы зараз жа зноў аб'ехалі ўніз куды б тут пайсці хіба далеся сказаў тамаш калі павячэру найшоў таварыша отказала невестка да алеся ён пойдзе патрэбен ты алесю той да дзяўчат пэўна недзе пайшоў будзе цяпер алезь дома сядзець да алеся ён пойдзе ты мне не укажаш куды ісці абазваўся тамаш выйшаў на вуліцу і не сцярпеў каб на яе немач на гэтую кабеціну вот заўсёды ліха ёй душу сапсуем